Nilqakom għall-10 programm mis-sensiela ta' Noti Memorabli flimkien miegħi Tony Sant. F'din is-sensiela nesploraw aspetti storiografiċi tal-mużika f'Malta. F'kull edizzjoni ta' din is-sensiela ta' programmi qed nagħtu ħarsa lejn dokumenti partikolari biex naraw ftit xem li nistaw niftakru minn li moddi tal-mużika f'Malta u kemm minn dan illi nistaw niftakru nistaw faċilment insibu kuntesti għalih biex tassew nistaw najdu li għanna noti memorabli. Ftit tal-ġranet ilu ħarġet kollezzjoni sabiħa ta' hekk imsejħa songbooks. Dawn it-tliet songbooks bl-isem ta' Malta's Lost Voices Songbooks ħarġu preċiżament nhar il-Ġimgħa 4 ta' Ġunju ta' l-2021 għand D'Amato tad-Diski u waslu fil-pubbliku mill-ġdid recordings qodma mill-bidu tas-snin 30. Dinha kollaborazzjoni bejn Andrew Alamango u Alex Vella Gregory. Minnhom, fost ħafna affarijiet tassew interessanti, laqatni l-fatt illi kull wieħed minn dawn is-songbooks jiġbor fih numru ta' siltiet f'waħda minn tliet kategoriji, Makketti, Għana u Kanzunetti. Għalkemm kull waħda minn dawn it-tliet kategoriji għandha karatteristiċi partikolari ħafna illi jiddistinguha mill-oħrajn, mhux faċli ngħidu għaliex, pereżempju, Taksimeri, illi dwara tkellimna ħafna f'waħda mill-ewwel edizzjonijiet ta' Noti Memorabbli, hija makjetta u mhux għana, jew kanzunetta, jew inkella għaliex mhux it-tlieta f'daqqa. Għannoti memorabli tal-lum xtaqt nibda b'esplorazzjoni storiografika ta' din id-distinzjoni lingwistika, jekk mhux mużikali wkoll, bejn it-tipi differenti ta' kant bil-Malti. F'edizzjonijiet aktar riċenti, per eżempju, smajna ħafna dwar l-innu bħala forma ta' kant partikolari ħafna. U dwar hekk se nduru għas-sensiela ta' Campus FM mill-2018 bl-isem ta' Il-Kelma fil-Kant. Fiha Selejn Buħaġar titkellem mal-mistieden residenti ta' dik is-sensiela, Charles Briffa, professur tal-Lingwistika Kulturali. Se nisimgħu parti mit-tmien programm f'dik is-sensiela fejn jitkellmu dwar it-terminu għanja. Il-kultura Maltija fuq l-għanja tagħtina kunċett interessanti ħafna għaliex jintrabat anke b'mod dirett mal-letteratura. Imma l-għanja fiha nfisha hija marbuta anke etimoloġikament mal-mużika. Mhm. Mela hawnhekk il-kelma fil-kant ukoll se tiġi spjegata permezz ta' l-għanja. Ħana raw daqsxejn fil-ġrajja letterarja Maltija x'għandna. Insibu bosta poeżiji li issejħu għanjiet għal volja ma kienu xissetjati għal mużika. U Hawnhekk irridu nżommu f'moħħna wkoll li ċerti poeżiji eventwalment għamlulhom mużika eh, u bdew ikantawha. Ma mhm. din forsi konna ċans nitkellmu ftit iktar il-qoddim. Ħanatu ftit eżempji minn dawn il-poeziji li jissejħu għaniet għanna l-għanja tar-rebħa ta' Dunkarm L-għanja ta' ħajti, Frangess Xavier Caruana, Għanja lil Malta, Ġużè Delia, L-għanja tal-imnikket ta' Rużar Briffa, L-għanja tas-seba' niċeċ, interessanti ħafna u sabiħa ħafna u twila din, mhm. eh? George Zammit. Għanja moħbija, ta' Ġorġ Pisani, L-għanja ta' dari, Turu Vassallo, L-għanja ta' poeta tal-bieraħ, Karmenu Vassallo, Għanja lejlija ta' Rai, Brother Michael Buttigieg li wieġeb lil poeżija pessimista Taljana, L-għanja tal-għasafar, Dun Frans Camilleri, Għanja, l-ewwel waħda, ta' Marcel Mizzi, u mbagħad għandna L-Għanja tal-Beraħ, Paolo Aquilina, L-Għanja tal-Imġarrab, Charles Coleiro, L-Għanja tal-Ħajja, Achille Mizzi, Għanja, George Peresso, L-Għanja ta' Malta, Oliver Friggieri, Għanja Siekta, Charles Flores, u Għanja lil Ommna id-Dinja ta' Marlene Saliba. Din hija interessanti din l-aħħar waħda li semmejt, Għanja lil Ommna id-Dinja. Ara, jekk nikkonċentraw daqsxejn fuq fuq il-kunċett ta' omm, Aħna nsibu fil-kultura Maltija, permezz ta' Dun Karm, li l-omm tidħol fi tliet oqsma. Sewa, Semmejnijom fil-fatt fil-programm. Eżatt, mhm. eh, nfakru daqxie semmeja, om ta' dinja, sewa, l-om tagħna eh, fil-familja, l-om il-Madonna u l-om Malta. U Marlin hawnhekk estendiet dan it-tifsir dun karmjan għaliex L-om Id-dinja, id-dinja, id-dinja, sew, dinja hija l-om tagħna, mhm. qed niftehmu, u għalhekk semmita għanja, eh, għaliex tixtieq fil-poeżija stess, illi turija din bħala xi ħaġa illi tista' Tkanta ukoll. Eh, naturalment, hawnhekk ma semmejniex kollox, hawnhekk tajna biss lista ta' xoħut minnhom. Hija lista li turi li l-poeti Maltin mentalment spiss jaqdu il-kelma mal-ħsieb tal-kant. Għaliex? Għax huma jimxu mal-burdata li kollhom. Ftemna? U din il-burdata ħafna drabi tidħol u taqbes mill-poezija għal-mużika. Issa, aħna diġa spiegajna li l-kelma għanja ġejja mill-arbi uħnija, fis-sens ta' song, melody u tune, U mbagħad konna wkoll semmejna xi definizzjonijiet mid-dizzjonarji Maltin. Mhm. Per eżempju, għadna Erin Selecino Nglot, għanja jispjega hekk fid-dizzjonarju tiegħu fil-miklem tlissina tal-leħen bin-noti tal-mużika. Mill-hemmhekk hemm il-leħen u l-mużika. Jagħti tifsir oħra. Tismiħ. tal-vuċi modulata u ritmata bis-sillabi tal-kliem magħżula u jidwu. Ara, jiġifieri l-melodija qed jelabora fuqha, qed jiftaħha. Verżjoni oħra jgħid li hija kantata ġeneralment tar-raħħala, xi drabi bid-daqq ta' xi kitarra, bi strofa. Wara strofa li jtennu t-ton ta' xulxin. Imma fl-aħħar jgħid dirett li hija kanzunetta. Sewa. Professur Aquilina jgħid li hija song. Ġifieri hawn eh, eh, eh, qegħdin jiftħu daqsxejn fuq il-kunċett ta' għanja u Oliver Friġġieri jgħid hekk li għanja huwa isem li jintuża sikwit minn flok il-kelma poeżija Għalhekk aħna tajna dik il-lista li semmejna ftit ilu. Meta tintuża fis-sens dejjaq, il-kelma tfisser versi li nkitbu biex jitkantaw u għalhekk ikollhom xeħta mużikali jew aħjar jinsistu fuq ħsejjes ħelwin. Issa, fis-sens letterarju, t-terminu għanja jindika mela poeżija li tista' tiġi ssettjata għal mużika. Ħanajduha hekk. Tradizzjonalment kull poeżija kienet eh, isa magħmula biex tkun issetjata għal mużika, sa minn ftit ieħor naraw daqsxejn ukoll eh, l-iżvilupp storiku. Mhm. U Meta meta mbagħad tintuża l-kelma għanja, tfisser ukoll li figurativament il-ħsieb tal-poeżija imsejħa għanja jista' jitkanta kemm b'akkompanjament mużikali u kemm mingħajr dan l-akkompanjament, jiġifieri mhux bilfors ikun hemm xi strument, mhm. all right? Għal daqstant hawnhekk qed ninqeda bit-terminu għanja fis-sens ta' poeżija li tista' tiġi ssetjata biex titkanta. All right? Fil-kompożizzjoni tas-songs, il-mużika u l-kliem jistgħu jissawru flimkien. Jew inkella jista' jkun hemm l-ewwel il-kliem imbagħad dak il-kliem jiffiċċjawlu l-mużika u jista' jkun ukoll bil-maqlub. Aħna jidhirli l-aħħar darba semmejna kif l-innu Malti twieled hekk l-ewwel il-mużika il-mużika mbagħad ġew il-kliem. Issa, Eħe, ħa naraw daqsxejn l-iżvilupp storiku. Alright? Fl-istadji bikrin taċ-ċivilizzazzjoni, f'bosta partijiet tad-dinja, ħafna mill-poeżiji kienu maħsuba li jitkantaw minħabba t-tradizzjoni orali ta' dawk iż-żminijiet li kienu jirfdu l-idea li l-poeżija u l-mużika kellhom jingħaqdu. Sas-seklu 16, fl-Ewropa, il-poeta u l-mużiċist x'aktarx li kienu jkunu l-istess bniedem. Insibu l-epika, eh, biex nfakkar daqsxejn issemmija l-epika rakkont poetiku ta' xi emil ta' xi eroj jew nkella ta' ta' xi nazzjon. Mhm. Eh? L-għanja tal-gwerra li il-poeta kien jinseġ biex jagħmel kuraġġ lir-re tiegħu, mhm. eh? il-ballata, il-ballata li hija fiha nfisa song sempliċi li tirrakonta storja qadima. Mhm. Il-madrigal fis-seklu 16 u 17, il-madrigal kienet song għal vuċijiet diversi, ġveri mux wieħed biss, eh? ikun. U kienet tkun irranġata b'kontrapunt elaborat u mingħajr akkompanjament strumentali il-madrigal kważi kważi dina nistħajjela jisa it-taqbila tradizzjonali Maltija, forsi konna ċans nitkellmu fuq wkoll. U l-lirika, l-lirika l-lum kulħadd jaf xini, huma versi ta' song sewa, dawna kienu bosta drabi kompożizzjonijiet ta' kompożituri li kienu poeti mużiċisti professjonali. Imma mis-seklu sittax, il-poeta u l-mużiċist bdew jinfirdu, u l-poeżija bdiet tinkiteb bit-tama li xi ħadd jissetja għall-mużika. Fl-istess ħin il-kompożitur beda juża ħafna l-poeżija li kien isib. Sa qed ngħidu l-poeżija li kien isib għaliex Interessanti li ngħidu li meta isibu poeżija fl-ambjent tagħhom, il-mużika eh, se taqbel u sa tiġi mill-ambjent stess. Sewa. Qed niftehmu, jiġifieri eh, kważi kważi il-mużika kienet ukoll tkun lokali ħafna. Sewa hawnhekk għandna aħna wkoll ma ngħidx il-bidu għax ma nafu Meta kien il-bidu tal-għana eh, Malti. Eh? Mhm. Issa li kan forsi nitkellmu iktar il-qoddim. Mela inkomplu daqsxej bil-ġrajja letterarja Maltija. It-tlaqqih tal-poezija mal-kant jider sa mill-bidunet tal-letteratura li għanna li u li mhm. nafu biha sewa, fost il-poeziji bikrin insibu l-kantilena, per eżempju, ta' Pietru Għara kemm qed immorru lura hawnhekk. Eh, żgur qed immorru għal bejqet ieħor nofs is-seklu 15. Sewa, u x'inhi l-kantilena? Hija għanja famla ta' espressjoni bikkejja li l-melodija tagħha toħroġ mir-repetizzjoni bixra ta' niket. Il-kelma kantilena ġejja mill-Latin kantilena li tfisser Il-kantilena ta' Pietru Casciaro interpretata fuq kompożizzjoni ta' Dominic Gallia bil-fuċi ta' Dorin Gallia CD album tagħha Omni maħruġ minn Heritage Records fl-2009. Inkomplu nisimaw lil Charles Briffa jitkellem ma' Selene Bohaġar dwar id-differenza bejn l-anja, l-ana u l-kant. Però niġu daqsxejn iktar lejna issa u sa nersqu lejn is-seklu 18 u nsibu l-Ġokino Navarro li jagħtina tliet għanijiet bil-Malti li xxandru fl-aħħar tas-seklu 18 u huma forma ta' taqbiliet li jistqarru għelf il-bniedem. iktar. Qed nimxu lejn hawnhekk. Eh, mhm. dħalna fis-seklu 19 issa nsibu il-Franġisku Saverju Baldacchino li jagħtina kanzonetta għalkemm l-isem huwa bit-Taljan, però eh. il-poeżija hija bil-Malti. Sewa, b'versi mexxejja biex iwassal prinċipji insara. Ok, u dan huwa kunċett interessanti li li ħafna drabi fis-seklu 18 x'aktar xanka qabel ukoll mm -hmm. sawa eh, seklu 18 u 19 il-ħafna mill-kunċetti insara kienu jingħataw forma ta' poeżija jew mużika mm -hmm. eh, biex Tinsiex li n-nies eh, li kienu jirċivuhom daw kienu. Bla skola. Bla skola. Mhm. Allura isu kien mod kif tista' eh, teduka u ddaħħal ċerti. Eżatt. U tinoġob ukoll. U tinoġob ukoll u jibqgħu jiftakruhom. Mhm. Insibu u kol fil-seklu 19 il-Ludovik Mifsud Tomasi illi tana eh, il-ktib jismu L-inni imqazza Hmm. Nara l-kelma inni. Interessanti l-kelma inni. Għax hija il-plural għadim. Eh? Flok innijiet. Flok innijiet. Għax hemmhekk żamm il-plural taljan. Mhm. Il-bidu li aħna l-lum warrabni biex għamilna plural Malti sewa. U hawnhekk Mifsud Tomasi edha blaniet għall-iskopijiet religjużi dak li għadna kemm għadna u koll. Mhm. Eh, din għal-klassika, il-bennina ta' Ġesu ta' Indrix Kembri, Sewwa, ukoll, fis-seklu dsatax, poeżija li malajr ġiet akkumpanjata bil-mużika bħala għanja tal-Milied bl-isem Ninnila tibkix iżjed, li kulħadd jafha, all right, u però il-bidu tagħha dan kien li kienet poezija. Tmur lura mhux ħażin din ukoll. Iva, iva, dika lejn nofs is-seklu 19. Eħda, ġifiri, ara, ara kem. Ara kem għadda żmien minn fuq. Għada popolari, mhm. anzi, kulħadd. Għada titkanta. U mhm. kulħadd naħseb l-unika għanja tal-miliet li kulħadd jaf blamment din. Iktar, ġan Anton Vassallo, għadna fis-seklu 17. tana antoloġija sħiħa għal kitarra. Ara, il-poeziji għal kitarra, ek semmiħ il-ktib, mhm. ġviri għal mużika. Sewa, għax u il-poeziji li kiteb huma għal gosti popolari. U bat insibu Richard Taylor li kiteb żewġ għanijiet l-ewwel u t-tieni, isejħilhom, żewġ poeżiji li jinqdew bil-vers ta' tmienja għall-ħeffa tar-ritmu, U x'inhu l-vers ta' tmienja? Il-vers ta' tmienja huwa l-iktar vers li jintuża fl-għana. Mhm. Eh? L-iktar popolari, u xek. Ekku. U u naħseb l-iktar wieħed li huwa tradizzjonali wkoll. Forsi eh? huwa leħfef ukoll biex biex tanniħ? Mm, eh, biex tanniħ iva. Għax jagħti dik il-ħlewwa. U tinsiex illi fl-għana inti tista' twaqqa' l-aċċenti fejn trid għax il-vers ta' tmienja għandu għandu aċċenti riġidi ħafna fuq it-tielet u fuq is-seba' ma tistax tvarjhom, mhux bħal vers tal-ħdax pereżempju għandek il-varjetà kollha li tkun tixtieq fuq l-ewwel seba' jekk mhux tmienja sillabi qed niftehmu. U mbagħad insibu oħra ta' Manuel Dimech. Għanja ta' Malti sejjer isiefer. Partikolari wkoll din. Ejwa, tenqeda' bil-vers ta' tmienja u bir-rima mqabbża l-melodija. U dawn huma biex nagħtu idea ta' kemm l-idea ta' għanja u poeżija kienu jitlaqgħu ma' xulxin anke fil-letteratura tagħna bikrija, għax hawnhekk aħna ara waqafna ma' Manwel Dmek, jiġifieri il-bidu il-bidu tas seklu 20. Mhm. Ftemna, ġveri l astħalna fis seklu 20 sew. Interessanti wkoll kif aħna għadna sa issa ingawdu kull sena jiġi organizzat l-anja tal-poplu. L-anja tal-poplu. Il-festival eh, tant popolari li propju iwassal diversi għanijiet mhm. ta' awturi u kompożituri Fej kollha iwaslu dan il-ħsieb minn btema, minn oħra mhm. ta' dak l-individwu partikolari. B'mod kollettiv jew anki b'mod eh, mhm. personali. U Pero tintuża l-kelma għanja hawnhekk. Għanja, għaliex. Bħala titlu tal-festival. Fil-kultura tagħna din din il-kelma ġemgħat fiha. Jien bil-forsi rrid nuża dan il-nom, il-ġmiel mhm. tal-ħsieb poetiku, issa ħsieb poetiku mhux bil-forsi li naqbad lapes u mhm. nħażżeż fuq biċċa karta jiena, il-ħsieb poetiku jista' jkun bħala sentiment Hi fejn naf jien nkunu qegħdin fuq għolja jiena u inti u naraw ix-xemx nieżla mhm. u dik l-espressjoni li tħoss dak huwa l-ħsieb poetiku. Qed niftehmu ġifieri għandek da. U dejjem hemm il-rubija mal mal-kant. Mhm. Issa l-kant hawnhekk qed nieħdu fis-sens anka ritmu Aħna nafu li għanna regoli tal-prosodija, mhm. sewa tal-metrika, mhm. eh, li huma partijiet mill-ritmu jew mill-mużika tad-diskors, għax huma mibnijin fuq id-diskors. Issa, xi wħud mill-poeti tas-seklu dsatax u għoxrin nisġu poeżiji li jistgħu jiġu ssetjati għal mużika. Diġà rreferejna għalih dan. U infatti hemm minnhom li ġew. Insemmu fost oħrajn tifħira lil Malta ta' Ġon Anton Vassallo. Dina kienet. Fost l-aktar popolari. Sewwa. u kulħadd kien jiftakara u dina kienet waħda mill-iktar popolari qabel qabel innu Malti. Mhm. Eh? Semmejni għadin fil-fatt. Sabiħa Malta tagħna mhux għax Malti mfaħrek Interpretata fuq kompożizzjoni ta' Dominic Galea bil-vuċi ta' Doreen Galea mill-ġdid mis-CD album Ommi maħruġ minn Heritage Records fl-2009. Hawn tajjeb nagħmlu punt storjografiku importanti. Meta Charles Briffa semma li tifħira lil Malta kienet titkanta daqs li kieku kien l-innu nazzjonali qabel ma nkiteb l-innu Malti ta' Dun Karm u Robert Sammut, Dan kien ibbażat fuq melodija differenti minn din li għadna kemm smajna. U allura il-mistoqsija imma min kien kiteb dik il-melodija? Il-ħabib tagħna Noel Danastans ġibid li l-attenzjoni għal dokument propjament partitura li teżisti fl-arkivju tal-Katidral tal-Imdina illi hija ta' Giuseppe Caruana. Giuseppe Caruana illi għamilna programm sħiħ iddedikat għalih diġà f'din is-sensiela ta' noti memorabbli, huwa wkoll kiteb eh, mużika għal din il-tifħira lil Malta ta' Gian Anton Vassallo. Però jista' jagħti l-każ ukoll li ir-referenza Qal li kienet titkanta daqs li kieku kienet l-innu nazzjonali qabel ma nkiteb l-innu Malti, aktarx illi tirreferi wkoll għal xi kompożizzjoni oħra li tmur aktar lura fiż-żmien, possibilment anke għal xi kompożitur kontemporanju ta' Gian Anton Vassallo. Ħanisimgħu issa l-aħħar parti mill-programm Il-Kelma fil-Kant fejn Charles Briffa jitkellem ma' Silejn Buħaġar dwar id-differenza bejn l-għanja, l-għana u l-kant. U fi żmienna, insibu ħafna poeżiji li qed jiġu ssetjati għall-mużika. B'eżempju se nsemmi il-poeżiji ta' Oliver Friggieri. Għax il-poeżiji ta' Oliver Friggieri eh, ukoll Jiġu mużikati wkoll. Jużaw ħafna l-mużika. Mhm. Ħan semmu xoħut minnhom. Mara, fl-2000 insibu il-Pawlu ta' Malta, oratorio, kantat mis-soloisti u l-kor ta' San Ġiljan bl-orkestra u eh, mhm. il-mużika ta' Charles Camilleri. Mhm. Sewa. Fl-2001 Għandna għanijiet tal-bieraħ u tal-lum li huma għanijiet reliġjużi kantati mill-kor tal-Konkatidral ta' San Ġwann bl-orgni, il-belt naturalment, eh? San mhm. Ġwann, taħt id-direzzjoni ta' Dion Buħaġar. Fl-2001 ukoll Oliver Friġġieri tagħna Dun Ġorġ, oratorio b'kor, soloisti u orkestra u kol mużika ta' Charles Camilleri. E, ġifiri għara unek, għet nsemmu il-Dion Buħaġar, il-Charles Camilleri, mhm. eh, ma' Oliver Friggieri, dawna kullħat jaf, dawk mal-mużika, dawk mal-poezija. Oħra, fl-2003 għanna l-anja tal- Konvoj ta' Santa Marija, kantata li fiha jieħdu sehem il-kor u l-orkestra tal-Mosta, mużika ta' Emanuel Spagnol. Fl-2006, Għanjiet b'Differenza, hekk jisimha din, sewa din il-kompożizzjoni, mhm. li tatina għażla ta' poeżiji setjati għal mużika b'sopran u pjanist u l-mużika hija ta' Alberto Borg. Fl-2007, mal-fanale Mħarsek Tixgħal, għażla ta' songs, mużika ta' Vens Fabri. Ma' diversi kompożituri hawnhekk. Iva, ħafna. Li kollaboraw mal-Professur Friġġini. Ekku, mhm. ekku. U interessanti dan il-pont li għattejt għaliex il- Ek biss, ek biss, ek biss, ikun poeta. Il-vuċi ta' Filisen Brinkatu l-poezija Ek biss ikun poeta ta' Oliver Friggieri mill-kollezzjoni Mal-Fanal Imħars Tixel immużikata minn Vince Fabri li oriġinarjament ħarġet fuq kasett fl-1991. Il-qofol ta' din is-sensiela huwa li nsibu evidenza storika li minna nesploraw il-mużika Maltija jew il-mużika f'Malta fi sfond storjografiku. L-iskomp ta' din is-sensiela ta' noti memorabbli mhux li noffru storja tal-mużika f'Malta. L-għanewlieni huwa li nesploraw dokumenti storiċi li jistgħu jgħinuna niftakru nifmu aħjar eh, mumenti ta' sew straordinarji mill moddi tal-mużika f'Malta. U dan mingħajr ma neċessarjament nipprovaw ninżġu xi ġrajja strutturata b'xi mod jew ieħor. Lanċeġeja oħra sejra hija indubjament waħda mill-aktar kanzunetti popolari f'Malta matul dawn l-aħħar 70 sena. Sfortunatament però ftitu ma dawk li jafu sew x'inhi din il-kanzunetta. Ibda biex ħafna nies jaħsbu li hija eqdem milli tassew. Xi drabi, anke jekk rari, jissemma isem Armando Urso bħala l-awtur tal-kliem. Għaqas maħna ċerti bħala poplu jekk lanċa ġejja oħra sejra hijiex għanja, kanzunetta jew makjetta. U regolarment nemnu l-ħrafa li din hija melodija tradizzjonali Maltija. Din ħrafa. Isimgħu ftit dan ir-recording maħruġ fuq id-ditta tad-diski La Voce del Padrone fl-10 ta' Settembru ta' l-1946 bin-numru AV 794. L-orkestra hija mmexxija mis-surmast Cinico Angelini U hekk smajna lil Nilla Pizzi u Tony Stella ikantaw il-kanzunetta Taljana La barchetta in mezzo al mare, kliem u mużika ta' Enzo Luigi Poletto mill-1946. Ċert li din hija l-ewwel darba li l-biċċa l-kbira ta' min qed jisma' dan il-programm bħalissa qed jisma' l-melodija ta' Lanċa Ġejja u Oħra Sejra bil-kliem oriġinali Taljan. Jeżisti recording ieħor ta' din il-kanzunetta Taljana minn meta ħarġet dan fuq it-tikketta ta' diski Fonit bin-numru 12366. Fuq in-naħa B tad-diska Konoxxi Mia Koġina illi ħarġet fl-ewwel ta' Settembru tal-1946 insibu din il-verżjoni ta' La Barchetta in Mezzo al Mare kantata minn Għadden smajna l-Natalino Otto ikanta l-kanzunetta La Barchetta in mezzo al mare ta' Enzo Luigi Poletto, akkompanjat mill-orkestra Kramer u l-kor 5 xuxa. Dan kollu ma jnaqqas xejn mill-preġu tal-popolarità li kisbet din il-melodija f'Malta. Wis anqas manna naħsbu li l-klim ta' Armand Orso eh, b'xi mod mhux fost l-aktar versi popolari bil-Malti. Interessanti kif żviluppat din il-melodija fil-verżjoni Maltija. Mhux biss bil-klim immanka bil-varjant li għandha fuq ritornell ta' Amillu Karta illi mhux fil-kanzunetta oriġinali ta' Enzo Luigi Poletto. L-interpretazzjoni ta' Rita Paċi ta' Lanċa Ġeja u oħra sejra. Recording ta' Armando Urso jkanta Lanċa Ġeja u oħra sejra ma nafux li jeżisti. Apparti li meta kitiba oriġinarjament fil-bidu ta' snin 50, ir-recordings għax xandir kienu għadhom ma daħlux sew, L-intenzjoni oriġinali indubjament kienet biex Radio Muskettieri ikollhom kiet toħra x'interpretaw waqt il-programm tant popolari tagħhom fuq ir-Rediffusion. Ursok jikteb diversi makjetti bażati fuq kanzunetti Taljani u xi drabi anke Ingliżi jew Amerikani, l-istess kif kienu jagħmlu wkoll Charles Clues u Johnny Catania li kienu iż-żewġ membri regolari l-oħra tal-famużi Radio Muskettieri fuq ir-Rediffusion. Il-laniċ ta' Marsamxett, kif miktuba oriġinarjament fuq il-mużika ta' Enzo Luigi Poletto, maħruġa bħala La barchetta in mezzo al mare, hija xi ftit differenti mill-verżjoni popolari li titkanta minn tant nies f'Malta u Għawdex. F'proġett ta' riċerka dwar ir-Radju Muskettieri u l-kumponija teatrali Stage Commandos, maħdum mill-Fondazzjoni M3P fl-2016, Alex Vella Gregory għamel rikostruzzjoni tal-melodija fuq il-kliem oriġinali ta' Armando Urso, kif ippubblikat fi ktib ta' makjetti maħruġ fil-bidu ta' snin 50 minn Armando Urso nnifsu bl-isem ta' Kantaw miegħi. Mod biex tkun kmini l-uffiċċju li aktar isu kantalina brijuża miżjud aktar tard b'mod arbitrarju. Dan ir-recording li għadna kemm smajna huwa meħud mill-proġett ta' riċerka Muskettieri u Commandos imniedi mill-Fondazzjoni M3P fl-2016. Aktarx li waħda mir-raġunijiet li ma jeżisti ebda recording antik ta' lanċa ġejja oħra sejra bil-Malti huwa wkoll għax tal-anqas sa snin 60 Kien magħruf sew li din kienet makkjetta bbażata fuq kanzunetta Taljana. Kif u meta eżatt beda jingħad u jitwemmen li din hija xi għanja tradizzjonali Maltija, mhux ċar. Anqas mhux ċar eżatt kif u meta żdiedu l-versi ta' għamillu karta. L-immigranti Maltin ħadu din il-kanzunetta magħhom l-Awstralja fis-snin 60. Nicole Caruana għallem din l-għanja bil-Malti lit-tfal tiegħu u aktarx illi biddel xi ftit mill-kliem oriġinali ta' Armand Urso fil-proċess ukoll. Isimgħu lill-iben Nicole Caruana, Niki Bomba, bl-interpretazzjoni tiegħu ta' Lanċa ġejja u oħra sejra minn Rockestra ta' l-2014. This is a song that my father taught me When we first came to Australia, we used to play it every weekend. I'd like to share it with you. If you know the words, uh, sing along, you know. Like. Iggy Bomba bil-verżjoni tiegħu ta' Lanċa Ġejja Waħda Sejra waqt ir-Rockestra tal-2014 mexxija minn Sigmund Mifsud. Interessanti wkoll il-verżjoni tal-grupp Etnika ta' Lanċa Ġejja Waħda Sejra. Fil-każ tagħhom, jagħmlu xi ħaġa oħra biha anke mużikalment, U mhux biss fis-sens ta' arranġament kif smajna hawnhekk minn Niki Bomba waqt ir-rockestra u l-iska, imma kważi kważi anki kompożizzjoni ġdida. Din hija silta lanċa mill-album Madalena's Marvelous Trip Folk Club tal-Etnika li ħareġ fil-15 ta' Novembru tal-2016. Lanċa ġerja u oħra sejra Bek ġejna fit-tmim l-10 programmi fis-sensiela ta' noti memorabli fl-imkien miħaj Tony Sant. In-noti memorabli tal-lum kienu minant Dominiku Doringalia, Vince Fabri u Filisso Brinkat, Enzo Luigi Poletto u Armando Orso. Illa Pizzi u Tony Stella, Natalino Otto, Rita Pace, Alex Vella Gregory, Niki Bomba u Letnika. Noti Memorabli huwa produzzjoni ta' l-M3P Foundation għal Campus FM. Dan il-programm jixxandar fuq dan l-istazzjon kull nar ta' tnejn f'nofsinhar b'repetizzjoni nar ta' tlieta fl-erba' nofs ta' wara nofsinhar.